Արմեն Սարգսյան Արցախի բանահյուսությունը Դեմքեր, տոհմեր, գերդաստաններ Տումուցե Թևանը Տումուցե Թևանը հոտ շաղ մարդալալ Իզեն կոմունիստներուն սիրես չար Ուզիսար վեր հայերը սովետան Թուրքիան մին օրիշ երգիր տերնան Ինքն էլ յուրան մարդկանց հավոց մգները նայլալ կնաս։ Ցինել թարսալալ նստես, վեր վնը հտարավը կյանլուջ տղգիդան։ Մինել թուրքերեն չիլալ աշկավաշ թատսնա։ Ասեսար հիշքան թուրքերինին, մեր հայերը կրելական չն մինտեղ ապրին։ Ատրահտել ամեն շեն նիմնելավ հրցնեսա թա թուրքերը հո վնաս չնտվալ։ Մը տվր քիսա քոշբեկ, էլա հրցնես Մին պարավ կնեք մուտնասա թա, հա, հա, հա, թեվա, ճանետ մատա, իմ իրես սկուցիտ վննատակը։ Էս երկու օրը թորք զատ չի ուրվացալ, ամա այն օրը եմ վեր տղաս տանը չելալ, քու մարդկանց հատ մինի քշերը եկալա, հարտնանը սաթաշմի շիլալ, թևանը էտ վեր սկացալա, աշկերը արնկալալա թա, էս հատես նշաստո, դասնան վերնա։ Ահա դուր գիդացալա, մաուզերը տուսակալալ այդ մարդին չկատ են կալալ, վեր կցալ համալթա, հատե ասասեմ, հիշ կան կրեսեք, թորք սպնացեք, բալշևիկ նլացեք, ամա հովեր մին հայ կնգա արը մին ծորդ խոսկասը, ես օրնում կցլական, մհը թևանը կյասապիլի թանուց, անվանց, բղծարեն, ծեն տաշ շինմա չթա, հը, պատմե, պատմե տեսնամ ինչ կա, ինչ չկա, Էս բղծարդային էլ Կոզիբոյ բոսաթավ հեներսս ամմաշատ քյուհի խելքը հացը նհդ կրած մարտալալ լավ գիդալավ վեր թևանը աշկավ աշ չոներ թուրքերեն տեսնա ասալա թևանն ապրած գնա Պենչիկալ հա էնորեն մռում ծմագում մին թորքն սպանալ թորք ինչ թորք օխտու հայարժե բոյ 2 մետր կար դե թևանը դիպենս կանա սուս կանե խոխաչի կնաս իլբեհալ ծլնգալանցյան լոքատվալ այդ զրփի մարտին կցալ վնատակը շլլաղաթակտվալ յետնանել նագանը դուսակալա թա սպանը պալական ակերը մին թերավնգալա մաչը աղաչան կրալ թա թևան մատ տաղնի վեցի թիմուտարա մեղկա շիլանգալ թորները թողել մեր վզծոր թևանը տեղ գկղալա նստալ ցին հղելալ համալ թեթատվալ թա Ես քեցե ամմալավ գիտացեք։ Թուրքը հին չլինի, հային վննանը տակեն ցխնել չարժե։ Էլիտի պենչ ասեք։ Թևանը նե ամնում միշեն թա երկու վախ չարտուվեք։ Լող ծծղեսն Էտրանը հտտաս։ Թևանը քեսա ծմակը յուրան մարդ կանցը ասում. Քեցեք համին շինը։ Ասացեք թևանը երկու վախ չարավոզալ։ Ժողովուրդը վրթվանան անումը սկանոման, պիրիսին 20 վախ չարտած թա հալալինի տարեք քեփրեք մհտել թեվանն խաբարն հսրալթա թորքերը նին տերալ հիդրութա երեշեները ջիհելնեն փախալն ենն թլնես թեվանը ելբեհել քվքեսա յուրան մարդ կանցը նի հսնես դեր հինչ թուրքերեն մաման լացանիս լա մեյդերավեր քաշն տասկալ խվեր ախրը վերլո քնդիրդեսա Թևանը շենին ջելներեն մորանցը ձենա տաս լուղջին դյուշերնեն պեցարնես Ամմնին երատ քստա հարամնի ընծծը բր իտի բեյնամուս ջեհիլնեին կերալ։ Դե քեցեք, քեցեք ծերիլաշ չիլածը հվկեցեք, հվկ տղա գրեք։ Քոր վանես Հդրուտա ռայոնումը ղաչաղ մարտիկ շատ ալալ, յութուցանա միններ խորմունջողոցը վանեսնալալ։ Ընդուր աշկը մինը կորալալ, ըտուր համարել շինացեք անոմատերալն կորվանես։ Վանես տումի թեվանին նհդ հնգրություն ալալնես։ Մենտեղ թուրքերեն թլնեսն լալ, բիրիս մր ժողովուրդն բիժնիս։ Վնասին լող ճինչիսն լալ։ Վերմին պենալալ հարգավեր, վանես յուրան շալլաղ ղրկեսա լալ, հանցուգի դանվեր ինքնաուզալ։ Վանես մր ժողովուրդն շատ ալալ սիրիս ամմա թուրքերեն աշկավաշ չլա թատսնա։ Մինոր քիսա փիզուլի հղնի ծրվնասա, իշիսա տսնաս մին ըխբիրու գրավե մին խիլլա թորքեր հվակված ջուրին յորոնես։ Վանես մուտնասա թա մինաման ջուր տվեք խմեմ ծարավում։ Այդ թուրքերը դմիրը վնասն չինչիսա, յետա դեռնաս թա ջուր չտակ։ Այդ հայա մեր ըմնն մուրտրլագանա։ Վանես դու վանես։ Վեր սկնասա հավանդ խեսա գլխին Ձիանք շնասա հիշքան տղամարդիկ մեյդանես, դրա ըմանումն էլ պատար գյուզիս, թադե ծեր մարծախ եմ, դե քեցեք մի հենք ծեր լող ըմնեն մուրտարալում։ Լողմանի Մին ընմավոր դոկտորայնում, ըտրանել մին ղաշանք շագիրդայնում, անումը լողմանի։ Մտ այդ դոկտորը մին թակավորը տողու գլոխը օպերացիա է անում, թակավորն ասում է՝ «Թատղես կյանքը զդծեր, քաշավոտ մին վսկե իմ տամ»։ Թա չէ, գլոխոտ փուքում տամ։ Էս դոկտորը այդ տղեն գլխեն ղափաղը պիծրցնում է, տեսնում մին սվ տուզ ըտրա հողողան կացած։ Ուրխանոմա դունյավը մին ատերնոն վեր թակավորեն տղել հիվանդությանը մանին կտալա։ Մին կուճի մաշայա յորոնում, որ այդ տզը Պուկտա Շագիրդը ձերքան փռնում է թա դոկտորնա պրացկենա կոզի ինձ խոս չի հսնում ամավե մշավը ցիկտաս տզենջանը փոքակելական վնները էլա մննականը հղողոմա էլ կրելական չստուսոնես դոկտորը չեշ միշայնում գյուդում չի թա ինչան է լողմանին ասմա մաշան կծծուրու մոտոցուրու տզեն ինքը ինքը դուսակելական դոկտորը քնանքի անում տեսնում ա որ հիվանդին կյանքը զդելի փանդը մենակ էտա։ Իտիել թակավերեն տղեն սղացնումն վսկն յորոնում քինում։ Էդ օրվանից լողմանուն անում աշխարհքավս մինայնում։ Շտեղել մին խոլոնք դիժեր կորցն փանդի գդող մարտն տեսնում ասման լողմանիա լողմանի Լենք Թեմուրը Ասմունքուչ ուղտեն թեմրու շատ ղաշեն խոխայալալ ամլ դաջալ։ Վար մարը մռալա ինքը քացալա մի օրիշ կնգա օզալ պիրալ այդ կնեգի տեմատիրալ թա յա ես յա խոխատ։ Ես այդ օյն բազին նհդ կարալ չեմ ապրեմ։ Թա օզումս մնամ, օտրամ պիտի մորթես։ Թեմուրին հերը մնացալար երկու պատուղ աթոմը։ Վերջը ասմա մորթերը կարալ չում, ամամին ճարկանեմ։ Պիրալա խոխեն ցախի վննն ճիլի գդրալ վար կարավը շատ շուրութուն անե ըտը հնցել թեմուրին վննը մնացալա կաղլիկ անումնել դրալն լենք ասինքը կաղ թեմուր լենք թեմուրը շատ անվել մարտալալ վննը չոլախ դե հետո սփատնել ծրվալա դրալ ծրմուր Մհդմեն հիլիակ թալ սփաթը մաչին տսալ սալլացինիլու նոքերը որ տսալա ինքն դրանա պեցուրալացիլալ թեմուրը հրծրալա տու խիս լացինում նոքերը թա լենք թեմուրնա պրածկենա էդ վեր տու մհտս քզիլու մտսալ լացիսինում պայես լաշչինիմ որ էդ անվել սփաթը օրը հարուր հետ իրեսս նիերայնում Գալդուս ցեղը Գերդաստան հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղում։ Դիզագա մելիկ սաջամեն մին մադար աղջի գալալ անումը գայանե։ Այդ աղջիկը գծած հալա յուրան նոքար գագիկին իրա նհտը պսակվալ։ Վեր սաջումը մռալա մելիկիտունը տվալն գագիկին։ Էս հոտ շաղնել նամուսավ մարդ հալալ հանուրը կործը տարալա։ Ետնան վեր մռալա ժողովուրդը Սաջումանց ցեղեն անումը փոխալա տերալ գալդունց։ Քանի որ Գագիկը օրիշ տեղա եկած գալմայալալ։ Ետնան այդ ցեղան ազող շենը բհաման եկալ մարդունց, դադունց, բողոսանց, ղոսումանց, խանունց ազգերը։ Փախոց ազգ Գերդաստան հադրութի շրջանի Ազող գյուղում։ Էս ազգեն աթալարը քեհնավղտեն Օրուշտեղը փախալուն եկալ մելիք սաջում են կոշտը։ Ատրադար դանել անոմը մնացալա փախուց։ Տնսանց ցեղ Գերդաստան հերհեր գյուղում։ Այդ ցեղը մի մարդ հալալ անոմը խաչատուր։ Այդ խաչատուրը շատ այլալ ըսելիս ընդդանս ընդդանս։ Ամավեր ճելի ճելի այլալ խուսելիս գրեցալչի ասե ընդը տանս լա ասալա տոնս տոնս ըտրա հետը էլ այդ ցեղեն ասելի սինելալ տանսանս ցեղ կուկումաս ցեղը գերդաստան հերհեր գյուղում այս ցեղեն մարտիկը գյուղեր ենելալ լավեր մթննեն գալա կուկունոման түсін տերալ իստյուրնդյուր դրգիտ գյուղացալ ըտղատել տահանց անմը մնացալա կուկումաս ցեղ Ըղբլիշանցեղ Կերդաստան հերհեր գյուղում։ Հերհերը մինոր թորք էինք, ամ մին տոն գոնաղ ընգում։ Տահանց լավ օտոցունում անխմոցունում, թամյուս թակյուս յուղնդոշական գրկցում, պծիպածի ընելիս պերցերտինում, կունավանում։ Այդ թորքերը մնամը մատ մնացած։ Կյունոմն լողջու պատմում թա հինչ աղ բալիշնե, ասինքն սպիտակ պերցերա էլալ այդ տանը։ Իտի ենքան ասումն աղբլիշնե, աղբլիշնե, այդ ցեղն անամատենոման աղբլիշած ցեղ։ Գիզյուղանց ազգը Գերդաստան հերհեր գյուղում։ Այս ազգեն ժողովուրդը մին 200 տարի առաջ Իրանային եկալ։ Ատահանքել շատ վղճ արնդալ պահելիս։ Փյուրտնել ենքան շատ այլալ, որ վերին ենեն լալ գիզիլիս ծխելիս։ Ատրա հետել ատահանց ասալը բյուրտ գյուղ ազգեն անումնել մնացալա գյուզողանց ազգ։ Խնում անցեղ Գերդաստան հերհեր գյուղում։ Ավելի շինետներում ադաթալալվեր ցղերեն անմը յուրանց մծերեն անմավատենին։ Ահմա էս ցղմը խանումոնումը մի ղոչաղ տղամարդ կնե գալալ սաղ թոփու ծուպը ձերքը հվակած բհլիսալալ։ Ատրան հտել այդ ցղեն անմը մինչև սորել ասում են խոնոմաս ցղ։ Բյուլուկրաս ցղ Գերդաստան Խերխանգյուղում։ Խրխնեցը մի մարդ համբարձը։ Կնգանը քյոմագանում, բյուլերը կրում թուրունը, հանցու հաստխեն։ Դե հովատը սալվել տղամարդ հոլաբանը բյուլ կարե։ Շենին ժողովուրդու սկսումն մազաղանելը։ Հիմբերցին անումը տնումն բյուլու կարե։ Ըտրա նոմանել է ցղեն անումը մնումա բյուլու կրանց ցղ։ Համբարձիկ մի քանի աղբեր են լալ, տանց կուճուրն էլ ինքն է լալ, ըտրահտը էլ տանը կործերի ինքն է լալ մորոնը տնելիս։ Հաստ խելիսել պյուլա կրալ։ Շենին մարտիկնել տրան ասալն, «Ա պյուլու կրը մռած, բա բոլալի, ավա բոլալի պյուլ կրես, վա բաշր չսանում մեն տղամարդու կործանես վերիտի պյուլու կրես տերալ»։ Այդ վղտանցել ժողովուրդը այդ ցեղեն անմտրալն պյուլու կրած ցեղ։ Եղտոտանց ցեղ։ Գերդաստան գիշի գյուղում։ Այս ցեղեն առաջ եղտոտ անցնելալ ասելիս։ Ատրանք շատ թամյուս, թակյուս ժողովուրդ ենլալ, տոնը թամյուս, հայաթը թամյուս, լավոր եղը որ ածիս է կհվակվե։ Ամմա դե ինչ կասիս է որ ատահանց միջին նիլելա թեուս օնամավ մին իշունցատու վերլա ենալալ մհնու շորկալիս հանցու իշուստա ռխեն եղտերի վրացե։ Ատրահը էլ թևուսն անմը տերալը յոխտուտ թևուս ցեղեն անմլ յոխտուտանց հատետիա նհաղ չնասալե մոկոնո մինպենչի ամավեր ինգի կինուն կարասը սախ կմուրտարը